de nove pri promenado en verdai locoi. Citie en la Esperanta Retradio ni iam publicigis du articoloin pri la favora efico de promenado en naturae locoi, relate la homan sanon. Uno el ili montris che ofta promenado en arbo ricei locoi bonfaris al homoi cae mildigis la simptomoin de depressio. La alia, che ofta visito al bluei locoi, nome apud la maro, lagoi cae simile, favoras la mensan staton de homoi. En januaro 2023, publicigis in fama Brita Medicin Revuo unu plia seriosa articolo pri tiu temo Cio montras che sciencistoi opinies la aferon suffice grava cae emfazenda. Crome, char temas pri complexae statisticae studoi, estas tre grave che oni confirmu la eltrovagioin de unu studo pere de aliae similae esploroi. Ci foie la studagion publicigis stsiencistoi il Finnelando, cun apogo de la Finna Instituto por sano cae bonfarto. Ili zelis exameni ciul la existo de plantoi in la heimae giardenoi cae in la proximetso unu kilometra de la heimo cae ce estado en verdei cae bluai locoi ligijas al corpa cae mensa sano dum la jaro i du mil dec quin, cae du mil dec ses en Helsinko, cae aliai du finnai urboi, lau demandaroi al miloi da pacientoi, oni calculis la influon de tiai locoi ciam ili situis ie distanzo de unu kilometro de homai heimoi. La enquetitei homoi cutime usis medicamentoin contra mensai malsanoi, contra anxiae, dormigae, contra depressiae, medicamentoin contra astmo, cae ancao medicamentoin contra arteria hipertensio. Por eviti statistican eraroin, oni consideris ancao la locan traficon, la malpurezon de la aero, la locan bruon cae la socioeconomian staton. Factoroin ciui povas influi la calculoin. La finei resultoi montris che la existo de verdae cae bluae locoi en la heimo cae simpla vido de bluae locoi el la heimo ne influis la usadon de la medicamentoi. Tamen, la ofta visitado al verdai locoi ja ligigis al malpli ofta usado de psicoactivai medicamentoi. Al malpli alta doso de medicamentoi contra arteria hipertensio cae astmo. Alia studajo en usono montris che pacientoi suferantai pro iui neurologiai malsanoi besonis smalpli oft in en hospitaligoin, se ili frequentis verda locoin. crescas do iom post iom la evidentajoi che oni devas disponigi pli dar tia locoi au la logiantaro de urboi favore au la generala sano